Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Ola, que tal? Benvidas, benvidos a un novo boletín informativo semanal da vosa Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Adiantamos o contido en titulares. Xorxe Mirancos achéganos as actividades do Centro Social Artabria de Ferrol para esta semana. Ana Lucecú lembranos unha nova concentración en solidariedade con Palestina. O xoves 15 de maio ás 7:30 do Serán na Praza Bella de Ferrol. Convoca Ferrol con Palestina lupeces profunda sobre as últimas novas sobre este xenocidio que está a acontecer en Gaza televisado e aos ollos do mundo. O colectivo BDS Boicot, Desinformación e Sancións a Israel inicia unha campaña de concienciación dirixida aos festivaleiros e festivaleiras que acudiredes ás citas que están programadas para os vindeiros meses na Galiza e no Estado. Atentas e atentos á mensaxe que nos queren transmitir. Xana na senda, terceiro encontro galego de emigrazón, sábado 24 de maio en Canido, organiza Mobilidade Humana. Letras galegas protagonizarán prácticamente toda a nosa senda, Neste 2025 son moitos os actos e convocatorias para esta importante data. Algunhas delas bolas desenvolveremos ao longo deste informativo. Atentas, atentos. O principal, bola adiantamos xa. En Compostela, o sábado 17 de maio, Día das Letras Galegas, ás 12 do mediodía, desde Alameda, manifestazón baixo lema Lingua Vital Xa. Culminará no Obradoiro, desta vez con algo moi moi especial, moi imaginativo e eh, que vai prometer realmente. Unha foliada multitudinaria pola lingua a que estás convidada e eh, convidado. Eso sí, debes ir ben armada de ferralla e eh, gañas de sacar a lingua. finalizaremos cunha nova viaxe ao través da máquina do tempo filispiniana, coa excusa do 20 aniversario das emisións de Radio Filispín, recuperaremos algúns audios que marcaron a nosa andaina. Desta vez viaxamos ao mes de maio de 2011, cando o chamado 15M contaxiou a mocidade de Ferrol e Trasancos. Comezamos. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupe. Hola, que tal, Ignacio? Ben. Viches esa noticia de que parece que o Concello de Ferrol vai declarar a guerra aos voluminosos e aos vertedoiros incontrolados? Pois eh, esta guerra me parece que dura 30 anos. <laughs> Sí, xa hai, moito tempo que levamos aquí neste Concello de Ferrol a xente peleando contra isto, non? Ai, sí, lembrome máis anos. Dixen 30, me parece que son 50. Son máis anos. Pois sí, a verdade é que moitas veces andas pola rúa e vas atrancándote porque hai moitas cousas apaña, xa, amoreadas aí en calquera lugar eh, ou mesmo cando pasas camiñando por unha zona rural e de repente te encontras coa sorpresa de que hai ali un vertedoiro incontrolado, bueno, e mesmo aquí en Caranza, que nos atopamos un mesmo frente á ermida de Caranza, un vertedoiro, lembraste? Sí, lembrome. Ainda se siguen botando cousas, aí deitense moitos cousas, eh, en xeres, levan colchóns e demais. Ainda <laughs> me lembro cando cargamos outro colchón aí, aí poucos días Sí, porque hasta os botan aí na, na praia, non? Deixanos abandonados aí na praia. Pero ti pensas que as medidas que está anunciando o Concello van a servir para algo? Bueno, toda medida que se, que se faga con respecto a isto é importante, vai servir sempre. Eu, eh, a min mm, chama a atención unha cousa de, do xornalista este que Jorge Guzmán que está quitando unha serie de reportaxes eh, moi interesantes. Eu buscando tal a rei desta noticia que saleu o pasado día 12, eh, buscando e tal, eh, vexo que el ten escrito moito non? sobre o tema de, de residuos, eh, sobre enerxía e demais. E me parece que foi unha reportaxes eh, interesantes, moi interesantes. O Diario de Ferrol está tendo bons jornalistas, eh, polo que vexo. Bueno, de todas as maneiras, centrándonos no noso tema. A ver, eh, por exemplo, eh, no noso barrio, no barrio de Caranza, é certo, se está, se valeirando moitísimos pisos para, para vender, hai moita venda de, de pisos en Caranza, e, eh, e vemos que a xente baixa casas enteiras, non? De repente aparece toda unha vida ali posta no medio da rúa. Eh, ti que pensas que se podería facer para que iso non acontecera? Porque claro, o Concello fala de multas, non? Falta, fala de vixiancia e de multas. Hai unha falta de civismo e de empatía moi grande. É dicir, que aquí a xente colle E mira que é gratuito, é unha recollida gratuita. E máis, podelos levar ao punto limpo. Se tes medios e tal, podelo levar ao punto limpo que está situado en Catabois. E é unha recollida gratuita, bueno, gratuita no sentido de, de balde, pero la que pagar todos e todas as veciñas pero ainda así todo a xente sigue deitando en vez de chamar e eh, pedir cando pode deitalo por exemplo eh, na Osa da Revolta temos aí ora un, unha estantería que temos que deitar pedimos e nos deron para o día 21 me parece 22 o mércores a semana que ven sí. o A semana que ven, o mércores da semana sí, que ven da, para baixar esa la cena. Tardaron dúas semanas eh, en darnos. Vale, sí. o que pasa que eu penso que podía haber outras medidas. Mm. Mira, eu aposto máis Unha polas campañas de concienciación, é verdade, igual que con o tema das toalliñas, pero eu creo que se se revalorizara, se houvese algunha maneira de facer un intercambio eh, económico na eh, bueno, pois eu recollo este este residuo ou cumplo con isto e vou a ter a mía recompensa. Que, que pasa? Que a recompensa tamén está, se a xente tibera máis conciencia, sabería que a, recompensa está en que nos iba a costar moitísimo menos, moitísimo menos a recollida a recollida de lixo. O recibo que, que nos manda unha, unha fesa que inclúe a recollida de lixo sería máis baixo. Por que? porque eh, si ti reduces a cantidade de lixo ou non tes que facer que vaya de maneira extraordinaria ese servicio a atender vertedoiros incontrolados, xa estás aforrando, non? Sí, eh, vamos, eh, teñen que cartellar eh, orzamentos extraordinarios para, por exemplo, eh, revertir o tema dos, dos vertedores incontrolados que surden por todas partes, non? E esa é unha mágoa. De todas maneiras, hai unha falta de conciencia. A xente polo colectivo está visto que non, senón as cousas cambiarían. A xente mira moito polo... Bueno, a xente. Alguna xente mira polo tema individual, eu collo, tiro aquí, deito e xa acabou, e, me, e xa me desprendo de todo, non? Cando non miran polo, polo ben común. Hai unhas horas para coller, unhos días a semana, e, e hai que respetalo. E claro, non, aí na rúa non... non me aí na rúa non me molesta. En cambio na miña casa si sí que me molesta. E se o quero desf... se me quero desfacer de eso xa, pois xa o tiro, non? Oh. Pero de todas as maneiras é o que me refería, Ignacio. É que, por exemplo, igual que, por, eh, por exemplo, está demostrado que se si ti pagas polo retorno dos envases de cristal pois se recicla moito máis, a xente por eses céntimos, bueno, pois mira, se recicla moito máis, pois o mismo podería facerse con eses voluminosos, o sea, cada colchón retirado, cada colchón retirado ou cada mueble retirado, pois debería debería mellor tamén ter algún tipo de, de compensación. Si se fai no, no momento e no tempo eh, adecuado. Que pasa? Que, claro, é difícil de artellar todo iso. E mira, tamén outra outra cousa interesante. Sabes que en Caranza hai xa unha tenda de mobles de segunda man? Entón, moitas veces é certo que a xente bota o lixo e bota aí no medio da rúa mobles que tampouco están tan mal, que ao mellor se poden restaurar ou se poden eh, rehabilitar e se poden revender. Eh, en Calanzas, onde estaba o antigo recto, agora hai unha, unha tenda onde Sabes, podes mercar muebles de segunda mano. Agora xa leva tempo. Ah, pero... bueno, pois pues eu me enterei hai pouco. Eu enterei pois, pouco. Pois pues pois vou dicir unha cousa para que saibas. Ah, hai moita xente que se dedica a recoller eso pola rúa, sabes? Eu vin mesmo con camións, ou mesmo mesmo con carros e tal, xente que recolle cousas eh, do, do que se deita ao lixo. Pero a min o que me chama a atención é que ten que haber... Ti sabes onde vai os voluminosos? A que non? Pois, supoño que irán a Sogama. A Sogama. Sabes canto se recolle ao ano? Ao ano veis, ve aumentando continuamente. Agora xa ha pasado dos, das mil toneladas ao ano. Mil toneladas ao sí. ano? E vai aumentando ano a ano. A ver, contame, contame logo Van aumentando, vai. <laughs> non o sei, quería averigualo. Pero porque realmente... a Sogama, queimarse a queimar, xa de, bueno, allá lei montañas de, para queimar e tal. É dicir, que eso seguirá aumentando esas grandes montañas. Isto ten que ter unha solución, é dicir, que non podemos estar residuo tras residuo e desfacéndonos deles sin, sin saber realmente onde vai parar todo eso, non? Temos que ser conscientes de, do que hai. eu penso que fai falta mm, eh, unha boa campaña de concienciación cidadá para que é o que facemos co residuos e despois tamén saber que, que fai falta é unha recuperadora, unha para transformar todos esos residuos e valorizar. Bueno, moi ben, pois nada. Pois mira, este aplauso para ti. Seguiremos informando. Vale, ata logo. Falaremos porque é importante todo isto, eh? Chega a Semana das Letras ao Centro Social Artabria. Por iso, convidamos vos a varias actividades. Comezamos na sexta feira 16 de maio a partir das 19.30 horas proxectando o documentario Lévame a idea, un traballo audiovisual de Navios e Folerpas que pon en valor o traballo das mulleres creadoras e divulgadoras da música tradicional e oral galega, homenaxeada por outra banda este ano nas letras. E despois iníciase a festa, abrindo con o concerto das Caldupeiras, cantareiras da Asociación Cultural de Narón con o mesmo nome, que recollen a tradición oral da nosa comarca. A seguir, haberá foliada e petiscos para non perder a forza. Trae o treu instrumento. Non se aprecian os reflexos Roupa nova que merco non agocha meus complexos Sentir No Día das Letras, o sábado 17 de maio, participaremos na manifestación nacional en defesa da nosa lingua convocada pola plataforma Queremos Galego e marcada ás 12 na Alameda de Compostela. Ten como lema Lingua Vital xa, Nos estaremos no Bloco Laranxa, xunto con outros colectivos reintegracionistas de base. Xúntate a nos ás 11:30 nas Marías e trae roupa laranxa. Busco rayo transparente O raio do prácido luar Que alumea disidente que berra insistente Ninguén pode escuitar Ainda no mesmo día, ás 22 horas, temos concerto do rapeiro Hugo Gezeta, que se celebrará no local social da nosa asociación, Artabria. Esta canción de fondo é a nova de Hugo Gezeta, coa participación da cantora Guadi Galego, titúlase Equilibrar. Se queredes asistir ao concerto, podedes comprar os vosos billetes por 10 euros se o facedes de forma anticipada, 12 euros na billeteira o propio día e 8 euros se és socia. Informa para Radio Filispín, Silvia Bogo. Quero controlar Maguasi, Rafá, dende hai horas, máis de 15.000 palestinos e palestinas, entre eles numerosos nenos e nenas, atópanse completamente acorralados. Atrapados baixo un intenso bombardeo, mentres os tanques avanzan arrasando o seu paso. As familias, sen roteiros seguros de evacuación, enfróntanse ao horror da ofensiva sionista. Só un pequeno grupo logrou fuxir pero a meirande parte deles permanecen atrapados en condicións desesperadas. Estas son algunhas das últimas novas de urxencia que nos chegan dende alí. O Estado terrorista de Israel continúa masacrando ao povo palestino, que precisa da nosa solidariedade todos os días exixamos que o goberno español e todos os gobernos da Unión Europea actúen xa contra este xenocidio. Dende o colectivo Ferrol con Palestina e encadrado nos actos destes días pola conmemoración da Nakba, convocamos a toda a cidadanía a participar nunha concentración este xoves 15 de maio ás sete e media da tarde na Praza Bella de Ferrol. Acude por unha Palestina libre. Informou Ana Lucecú para Radio Filispín. Chegan a Radio Filispín as últimas novas sobre o xenocidio en Gaza por parte da Organización Mundial da Saúde. O risco de fame en Gaza está aumentando coa retención deliberada da axuda humanitaria, incluídos alimentos, no marco dun bloqueo total. Os 2,1 millóns de habitantes de Gaza se enfrontan a unha prolongada escaseza de alimentos cun case medio millón de persoas nunha situación catastrófica de fame, desnutrición aguda, inanición, enfermidade e morte. Esta é a crise das peores de fame no mundo, que se desenvolve, ademais, en tempo real. O último análisis de seguridade alimentaria foi publicado o 12 de maio pola Alianza para Clasificación Integrada de Seguridade Alimentaria en Fases, e do cal é membro a Organización Mundial da Saúde. Non necesitamos esperar a que se declare a fame en Gaza para saber que a xente xa está morrendo de fame, enferma e morrendo, mentres que os alimentos e os medicamentos están a minutos do outro lado da fronteira. Declarou deste xeito o director xeral da Organización Mundial da Saúde. O informe de hoxe mostra que sen acceso inmediato a alimentos e suministracións esenciais, a situación seguirá deteriorándose, causando máis mortes e a posterior fame. Aínda non se declarou a fame, pero a xente morre de fame. Tres cuartas partes da poboación de Gaza se atopan en situación de privación alimentaria de emerxencia ou catastrófica. Os dous peores níveis da escala de cinco níveis do IPC de inseguridade alimentaria e privación nutricional. Desde que comezou o bloqueo de axuda O 2 de marzo de 2025, 57 nenos e nenas morreron, según o Ministerio de Saúde, pola desnutrición. É probable que esta cifra sexa unha subestimación e aumente. Se a situación persiste, se prevé que case 7.000 nenos e nenas menores de 5 anos sufran desnutrición aguda nos próximos meses. Isto segundo o informe do IPC. A poboación de Gaza atópase atropada, atrapada nun círculo vicioso, onde a desnutrición e as enfermidades potencianse mutuamente, converténdose en doenzas cotiás nunha posible sentenza de morte, especialmente para os nenos e nenas. A desnutrición debilita o corpo, dificultando a recuperación de feridas e a loita contra enfermidades transmisibles comuns como a diarrea, a neumonía e o sarampelo. A súa vez, estas infeccións aumentan as necesidades nutricionais do corpo, a vez que reducen a ingestión e a absorción de nutrientes, o que agrava a desnutrición coa atención médica fora do seu alcance, a cobertura da vacinación en declive, o acceso a auga potable ou o xanamento gravemente limitado e a crecente preocupación pola protección infantil, o risco de enfermidade grave e morte aumenta, especialmente para os nenos que sufren desnitrución aguda grave, que necesita un tratamento urxente para sobrevivir. As nais embarazadas e lactantes tamén corren un alto risco de desnutrición e espérase que case 17.000 necesiten tratamento por desnutrición aguda nos próximos meses, se a grave situación non cambia. As nais desnutridas teñen dificultades para producir suficiente leite nutritiva, o que pon en risco aos seus bebés, mentres que a prestación de servicios de asesoramento ás nais vese gravemente comprometida. Para os bebés menores de seis meses, o leite materno é a súa mellor protección contra a fame e as enfermidades, especialmente onde a agua potable escasea, como en Gaza. O impacto e os danos a longo plazo da desnutrición poden durar toda a vida, en forma de atraso no crecemento, deterioro do desenvolvemento cognitivo e da mala saúde. Sin suficientes alimentos nutritivos, a auga potable e acceso a atención médica Toda a xeración se verá afectada permanentemente. O plan anunciado recentemente polas autoridades israelís para distribuir alimentos e outros artigos esenciais en Gaza a través dos puntos de distribución propostos é sumamente insuficiente para satisfacer as necesidades inmediatas de máis de 2 millóns de persoas. A Organización Mundial da Saúde fai eco do chamamento da ONU para que respeten os principios humanitarios globais da humanidade, imparcialidade, independencia e neutralidade, e para que se permita o acceso humanitario para proporcionar axuda na función das necesidades das persoas, onde queira que se atopen se existe un sistema de coordinación humanitaria consolidado e de eficacia probada, liderado pola ONU e os seus socios, e debe permitirse o seu pleno funcionamento para garantir que a axuda se preste de maneira íntegra, oportuna e equitativa o bloqueo da axuda e a reducción do acceso humanitario seguen socavando a capacidade da OMS para brindar apoio a 16 centros ambulatorios e 3 centros hospitalarios que continúan en pé para o tratamento da desnutrición con suministracións vitais, así como para soster o sistema de saúde en xeral. As suministracións restantes nas reservas da ONS en Gaza só alcanzan para tratar a que 500 nenos e nenas con desnutrición aguda, unha fracción da necesidade urxente. Mentres que os medicamentos e os suministracións esenciais para tratar enfermidades e traumatismos xa se están esgotando e non se poden repoñer debido ao bloqueo. A xente morre mentras as administracións médicas vitais da ONS e os seus socios se atopan nas aforas de Gaza, listas para ser despregadas con, con salvagardas para garantir que esta axuda chegue a quen máis a necesita, de acordo cos principios humanitarios. A Organización Mundial da Saúde exixe a protección da atención sanitaria e o fin inmediato do bloqueo da axuda, que está provocando fame na poboación, obstaculizando o seu dereito á saúde e a ausencia de dignidade e esperanza. A Organización Mundial da Saúde exixe a liberación de todos os reféns e un alto fogo que conduza a unha paz duradeira. O colectivo BDS, Boicot, Desinversións e Sancións, iniciou unha campaña de concienciación de cara aos festivaleiros e festivaleiras que acudiredes ás moitas citas programadas para o vindeiros meses na Galiza e no Estado. Advirten que os festivais Resurrection Fest, O Son do Camiño, Morriña Fest e Caudal Fest están controlados por fondos de inversións KKR, que invisten en tecnoloxía militar israelí e promoven asentamentos ilegais en Palestina. O colectivo BDS vende iniciar unha campaña cuso audio vos ofrecemos de seguido. A túa entrada para o Festival de Música este, a túa entrada para o Festival de Música este verán podeche sair máis cara do que crees. Tes pensado ir ao Resu, ao Son do Camiño, Morriña Fest ou Caudal Fest? Entón escoita, isto interésache. Sabías que estes festivais están controlados por unha empresa que pertence a un fondo con millóns investidos en tecnoloxía militar israelí e asentamentos ilegais en Palestina? Bring the Noise, a promotora destes festivais, creada polos irmáns Iván e David Méndez, fundadores do Resurrection Fest, foi mercada por Superstruck, o xigante británico dos festivais, que, a súa vez, foi mercada por KKR, un dos fondos máis grandes do mundo, con millóns postos no sector tecnolóxico e militar israelí. Así que sí, mentres ti saltas e cantas nun destes festivais, parte do diñeiro da túa entrada pode estar financiando o xenocidio en Gaza. E non, non é ningunha teoría da conspiración. Boiler Room, plataforma de música internacional, xa rompeu con KKR e comprometeuse co boicote cultural a Israel impulsado polo BDS. O Resu, o Son do Camiño, o Caudal Fest e o Morriña Fest poden e deben seguir o exemplo de Boiler Room con estes catro pasos. Distanciarse públicamente de KKR polos seus investimentos cómplices de Israel. Adoptar políticas e alianzas de programación éticas comprometerse e respectar as directrices e posicións de BDS e da PACDI, incluídas as relativas ao boicote cultural a Israel e a antinormalización. E colaborar con artistas e organizacións solidarias con Palestina en todo o anterior. Libertad para Palestina. Se Boiler Room puido facelo, os nosos festivais tamén poden. Pero para iso necesitamos facer ruido. Comparte este vídeo porque se ti tamén calas, Tempo xa da xenda nos informativos da Filispim. Terceiro encontro galego de migración. Ferrol, sábado 24 de maio, na rúa Poeta Pérez Parallé de Canido. Entrada de balde, previa inscripción en mhumana.org. entre los temas a tratar, explotación laboral emigración migración. O encontro rematará cun santar de confraternidade. Porque compras una tierra, quieres que sea más grande, solo quieres más que yo. Hoy me duele Este sábado, da 17 de maio, se conmemora unha vez máis o Día das Letras Galegas. Neste 2025 recoñecese a importancia da poesía popular oral, encarnado nas pandereteiras e voces das cantareiras, unha corrente alternativa á denominada literatura culta, que se desenvolve no contexto das foliadas que sinalaban o fin dos traballos agrícolas. cantar, que esto en rayea, ay, la, la, la, la, Estes son algúns dos actos que celebrarán as nosas letras na terra de Trasancos. Ferrol trae a Milladoiro o sábado 17 de maio ás 8 e media do Serán. Será no Teatro Jofre. O domingo 18 subirase ao mesmo cenario Rosa Cedrón a partir das 7 do Serán. Na Asociación de Veciños de Esmelle Covas, actuación das cantareiras Gradaille e do Real Coro Tosos e Froles. Será o sábado 17 de maio ás 5 da tarde. En Valdomiño, concerto de Vai Rañal Ameu no Centro Cultural Rosalía de Vilaboa. Será o domingo 18 de maio ás 5 e media da tarde. Ademais, o grupo de teatro local presentará a obra Que che vaya ben, meu canciño do Palleiro. En San Sadurniño hai outra chea de actividades programadas. Vos sustanciamos algunhas delas. Benres 16 de maio, a 6 da tarde na Praza Ramón Díaz Raña, foliada con Xisco Feijó, máis actuación de escolas municipais de música e baile dentro do espectáculo Trae de Ferrallada, un percorrido polas nosas músicas tradicionais. Iso, lembrade, levar ferrallada. xa o Benres 23 de maio na Casa de Cultura de San Sadurniño ás 10:30 da mañá desde a Rosalía até as Cantareiras de A Xanela do Machín. Ese mesmo Benres 23, ás 6:30 da tarde, proxección do filme O Apóstolo de Fernando Cortizo, unha historia de misterio e animación con voces de Carlos Blanco e Luis Tosar. Entrada de balde. fora de Terras Trasanquesas, un clásico nesta data tan significativa no noso país, o 17 de maio, Día das Letras Galegas. en Compostela, ás 12 do mediodía. Manifestación desde a Alameda de Santiago convocada pola plataforma Queremos Galego e co lema Lingua Vital Xa. Culminará na Praza do Obradoiro no que se pretende unha multitudinaria foliada pola lingua, homenaxe ás cantareiras e pandereteiras. Así que debedes ir ben armadas de ferralla, gaitas e quentando a gorxa. Desde Ferrol podes ir en bus de balde, saídas desde o local da Figa en Esteiro, en Ferrol, con paradas en Caranza, Fene e Vilar do Colo máis precisa reserva. Chama antes o 981 358750 ou mesmo 981 364058 E para finalizar, unha camiñada no que será a cuarta edición de Camiños das Letras, o domingo 18 de maio, unha nota que nos chega da agrupación instructiva de Camou con Ares. ¡Ah! derrota literaria teatralizada onde as pandereiteiras, como non, terán un protagonismo especial con leituras e intervencións musicais baixo a direzón de Eugenia Samartín. Require inscripción previa en 616 740205 ten un custe de 3 euros para persoas socias e 6 para non socias. O punto de encontro o local do colectivo, agrupazón instructiva de Camou e coa música das míticas cantareiras Leilía que protagonizou a práctica totalidade desta xenda pensamos que teñades todas e todos non só un bo día senón unha estupenda semana un estupendo ano unha estupenda vida das letras galegas cumprense 14 anos do movimento 15M. En Radio Felispín realizamos daquela numerosas coberturas verbo de incidencia na nosa comarca do nacente movimento 15M. A Praza do Concello de Ferrol, naquel 2011, foi renomeada para ocasión coma do 15M e testemunha de asembleas, acampadas e actividades promovidas polos colectivos urdidos daquela, como Toma a Rúa o Ferrol ou mesmo Acampada Ferrol. Aí máis e semellanza do que estaba a acontecer en todo o Estado. Nesta nova entrega da Máquina do Tempo Filispiniana ouviremos unha colla sonora do acontecido naquel mes de maio de 2011 en Ferrol. As tomas de son foron registradas por Radio Flispin, nomeadamente polo programa Divertimento para Pequenos Monstros, e responden ás seguintes datas e escenarios. Do Benres 20 de maio de 2011 ouviremos o audio da Asamblea Aberta daquela tarde organizada por Ferrol Toma la Calle do sábado 28 de maio do mesmo 2011 viremos entrevistas realizadas a persoas da acampada, grupos de traballo, coordenadoras, persoas colaboradoras, e mocidade que ia precisamente a acampar naquel momento e daquel mesmo día, 28 de maio, a noite, hubiéramos un pequeno registro dun concerto que o grupo folk de As Pontes Musarega deu dentro das actividades organizadas pola Acampada Ferrol, música coa que findaremos este novo episodio da Máquina do Tempo Filispiniana. Activamos motores, volvemos ao pasado 20 e 28 de maio de 2011, Praza do Concello, Praza do 15M, Ferrol. Donde estas manifestaciones sean obligadas a disolverse es que no hay democracia y eso será darnos la razón a todos. No. gente que estaba acampada. Al al respecto de No lo van a volver a hacer. No lo van a volver a hacer. No, no. Simplemente deciros que acaban de decir por la radio que las no van a disolver mientras esto sea pacífico, no haya desórdenes, no haya... Eh, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, desde por la mañana lo sabíamos. También que sepáis que en Madrid los neonazis están intentando reventarlo todo. Ay hay Cada uno en su Vale, yo tengo que hablar con, respecto a lo que ha dicho este, este, hombre. creo que hay que hacer una llamada a la calma. En Madrid eh, se está haciendo. Hay, eh, hasta, hay mucha gente que se está haciendo boicot, gente que se cuela solo para, para, para joder, titular con la, con la palabra, pero para joder todo esto gente que intenta aprovecharse de este movimiento para intentar, eh, no pues sé, coger su bandera y que todo el mundo le mire. Y a veces son los mismos policías, porque y a veces... un montón de manifestaciones los que empiezan con, violencia y empiezan a cargar. Pero no hay que caer, hay que caer nunca en las provocaciones. No hay que caer nunca en las provocaciones. ves la este gente que estamos aquí? ¿O ves la gente que está en la Puerta del Sol? No tiene que ver nada con una manifestación de esas de, carácter político, radical. Aquí ya vemos gente de todos los, de todos los signos políticos, de todos los signos incluso religiosos. Y mira la gente, mira las caras de la gente. O sea, gente mayor, gente mediana edad, gente clase media, gente clase baja, de todo tipo de clases no veo yo aquí cómo pueden, cómo pueden pararme. No, solo he dicho que a veces infiltran policías, no son solo gente con banderas políticas. es que esto no es una manifestación a la vieja usanza o... ¿A la vieja usanza? No, pero no está, aunque, esto es mi opinión personal, yo creo que no es a la vieja usanza o no. Yo personalmente, ya hablo en mi opinión, yo he estado allí en Madrid y la gente allí está trabajando. O sea, es emocionante, es emocionante, yo os invito a que si podéis ir, y esperemos que esto siga bastante tiempo y la gente pueda ir a verlo, a verlo y a colaborar. La gente que quiera verlo puede verlo y la gente que quiera colaborar que colabore. O cualquier otra ciudad en la que esto sea un poco más grande, de que vaya y lo vea realmente. Porque es que están haciendo, eh, eh, están haciendo una ciudad ahí dentro y la gente trabaja. La gente trabaja, no les importa nada. Lo único que les importa es conseguir lo que ellos quieren y lo quieren ahora. Y ahí la gente se tira haciendo jornadas de trabajo de 10, 11 horas y lo y lo único que les importa es conseguir lo que piden. los radicales, que se a radicales, radicales. Eh, yo creo que eso también es algo que por parte del gobierno, evidentemente hay gente que monta jaleo y que está por fastidiar, pero lo que es radical, también el gobierno nos quiere decir que es lo que es radical y no. Yo creo que nosotros debemos decir por nosotros lo que queremos y lo que no, y que somos el pueblo y que tenemos que estar unidos y que tenemos que recuperar la soberanía, y punto. estamos hartos de o sea, de non tener un futuro, claro. E... Sodes moi novos, non? Cat que idades tedes así, un poquinho? 18, 17... 16 e 18. Vides con todas as da lei, non? Entre comiñas o da lei, porque vides co, xa directamente a tenda de campaña, non sei. Aquí é un nada ou todo. Pois pues non sei, o sea, se si queremos un cambio habrá, non sei, tendrá que venir máis gente, non? Supongo. Sí, yo lo mismo que que máis gente tiene que venir. Non, mover a xente de todas as idades, porque as cousas están agora, pero van seguir así no futuro se non nos movemos. A verdade é que se queremos ter un futuro de verdade, o único que podemos facer é protestar e resistir. Bueno, pois pues moitas gracias e eh, nada, pois pues a seguir resistindo e protestando. Gracias. Vostedes venden aquí a traer unha bolsa, no, que vimos de sí. Donar, sí. ¿no? con, con, con comida, sí. con comida. Sí. Eso porque porque o fan. Porque, porque nos sentimos Nos sentimos solidarios cos jóvenes porque que pensamos que en dólar de que empezaran a manifestar as claro, inquietudes, claro. home. Nosotros somos de izquierdas, pero non estamos de acordo co que está pasando. que está pasando eh... Ainda que sabemos que o mellor non é toda a culpa do goberno porque a oposición tampouco non colaborou moito, pero pensamos que, que temos que apoyar a juventud. Sí, porque nosotros cando éramos jóvenes tamén luchamos contra o franquismo. Claro. E como ven a situación actual? Comparada co, coa súa cando eran mozos, eh, ten, podese Home, facer alguna comparación? No, é completamente diferente. É diferente. diferente por unha, unha realidad que era que daquela todos eh, tiñamos un enemigo común, que era o franquismo. he dado enemigo a derrotar. Eh, un bocadillo, además. Sí, sí, un pedazo bocata, porque claro, a estas horas hay que, hay que echarse algo al estómago sin, sin parar de trabajar nunca. Y, nada, bueno, hablando un poco del, tablero que, que, tú estás comentando, pues eh, este tablero es un poco eh, el todo, ¿no? aquí estamos repartidos por grupos, según cada tarea, hay personas que se apuntan a, para hacer esa tarea en un grupo. Esto se debió porque, bueno, al principio sí que estábamos sin, sin eso, sin agruparnos, y la gente pues eh, ayudaba en lo que podía, pero ese esfuerzo no, no, estaba, digamos, optimizado, ¿no? Se podía hacer mejor. Si tú te dedicas solamente a una determinada cosa, junto con un grupo, eh, pues va a salir mejor. Y, es lo que, lo que bueno, yo he intentado eh, especificar y bueno, empezamos a administrar un poco a la gente en diferentes grupos. Tenemos un grupo para acción, que son los que se encargan de, todo, de todos los actos reivindicativos. Eh, ayer viernes tuvimos el, bueno, una obra de teatro de un dúo cómico que lo hizo genial. Bucanero. son, bucaneros, son geniales, nos han hecho reír. Y aparte, eh, era un, humor con un mensaje crítico hacia la sociedad muy bueno, muy, muy puntilloso y nos hicieron reír y lo pasamos genial. Luego hubo un concierto de Olaya y de Dani Rollo que bueno, nos hicieron vibrar, estuvimos saltando hasta, hasta la medianoche y, bueno, fue un momento un poco de convivencia de la gente que estuvimos aquí. Todo eso se encargó el grupo de acción, porque son cosas que se, que se hacen. Junto a eso, pues yo que sé, el día de las elecciones hubo un abrazo al concello, eh, el día anterior, en la jornada de reflexión, hubo un flash mob invitando a la gente a, reflexionar y, bueno, ese tipo de cosas se llevan desde el grupo de acción. Luego el resto es un poco más de, la convivencia diaria. Tenemos eh, cocina y limpieza, que son eh, aquellas, las chavalas que acabas de entrevistar, eh, que, se encargan de, tener todo limpio, ordenado, de que bueno esto pues, sea habitable, ¿no? de que esto no sea una leonera, las cosas estén en su sitio y el, todo el que quiera buscar algo lo encuentre, lo encuentre rápidamente. Y, bueno, eh, es algo muy, muy necesario, es un trabajo que no se ve, pero es muy, muy necesario porque al principio cuando no había este grupo nos volvíamos locos. Era todos gritando, ¿dónde está el rotulador? ¿Dónde están las tijeras? O sea, pedir unas tijeras aquí era, era misión imposible porque todo estaba revuelto y bueno, hasta que hubo un grupo que se encargó de, tener todo ordenado y se, empeña en eso, pues muchísimo mejor. Eh, otro grupo, por ejemplo, es la infraestructura y logística, le hemos llamado así, pues simplemente a los que han hecho, digamos, lo que es la cabaña, eh, los que han cubierto con, con, toldos todo para no mojarnos, para, bueno, eh, por ejemplo, los palés, los palés, todo el suelo está lleno de palés, todo está subido a palés por si llueve, para, porque los charcos no, no lleguen hasta las mantas, hasta, hasta bueno, las cajas con los alimentos, y todo está subido en pales para, eso. De, momento no nos ha llovido, afortunadamente, pero bueno, por ejemplo, contra el viento sí que hay una, lucha constante porque, bueno, hay que poner tirantes, hay que poner, tensar todos, todos los, todas las lonas y todo para que no se nos lleve el viento. Aquí hace bastante viento, pero bueno, y de todo esto se está encargando el grupo de infraestructura y también de conseguirnos electricidad, por ejemplo, algo que para muchas cosas pues es imprescindible. O sea, que manejamos ordenadores, internet tal, y eso lo necesitamos. Luego estamos la administración, administración son un poco lo que llevan el papeleo, ¿no? Aquí se, toman actas de, de, las asambleas, se organizan foros de debate eh, y bueno, son todo que son cosas que van mediante papel y que generan mucho manuscrito, ¿no? Muchas la gente que toma apuntes y tal cual, son apuntes que son necesarios y para que no se pierdan, eh, ahí tenemos un grupillo de trabajo trabajando en pasarlas a limpio y en tenerlas clasificadas, ordenadas. Bueno, también <clears throat> llevamos el tema, desde aquí se lleva el tema de la biblioteca que se hablaba antes, todo lo que son documentaciones se llevan desde el grupo de, administración. Información son los chicos que están eh, estoicamente, eh, porque es, realmente su labor, es yo creo que es el, más constante y el más necesario. un poquillo apartado. Apartado, claro. porque hay, paseo, fronte mesmo do Concello pues está esa pequena toldo aberto con unas cadeiras, una unha mesa longuña con moitos papéis que o traballo de, contacto directo con El contacto directo con los ciudadanos que hay muchos ciudadanos que les da como un poco de, de vergüenza o simplemente tienen curiosidad pero no se atreven a acercarse hasta la puerta propia del campamento, entonces por eso hemos hecho una, una pequeña tiendecilla apartada un poco del campamento y sobre todo más en una zona de más tránsito, porque nosotros donde estamos estamos un poco esquinados y no es una zona tan de tránsito como donde está el punto de información, entonces allí siempre hay una persona eh, con una serie de bueno, eh, manifiestos, con nuestras propuestas, eh, con reivindicaciones, se recogen firmas allí, todo el que se quiera apuntar se apunta allí y luego ya, ya lo trasladamos a, los grupos. Eh, y bueno, y luego está el, hecho de informar el hecho de informar al ciudadano de quiénes somos, de qué buscamos, de si esto. Hay mucha gente que pregunta, pero ¿y esto es legal? Pero eh, esto es completamente legal, no estamos haciendo nada fuera de la de la legalidad es algo que quiero puntualizar. Y, bueno, y todo, todo eso eh, se encarga una, una, gente que yo ya te digo, es el trabajo yo creo más estoico porque están a, todas horas, eh, ya, sea, ya llueva, haga sol, ahora mismo hace bastante calor y allí están y, yo creo que es el, trabajo de, de más resistencia, digamos. Agora mesmo temos eh, coñecemento de que eh, poden nos de, desaloxar, eh, entón estamos preparando a resposta para xuntar aquí eh, toda a xente que nos apoia e toda a xente que nos quere tanto e que nos axudou todo este tempo para, eh, en caso de que esto se esta acción se materialice, eh, podamos aquí eh, mostrar á policía e, e, e os políticos que, que lles ordenan que temos unha capacidade eh, que, e que non queremos irnos que queremos estar aquí seguindo eh, de, de, seguindo dicindo o que, o, o que a xente eh, ten que oír que isto non é unha democracia que non se nos pode votar por querer falar e ter ideas e que nos so, somente queremos chegar a xente non somos perigosos non somos perigosos, é eh? a Constitución o único que, que, que permite que nos voten aquí é porque seamos perigosos. E nós somos palabra, somos persoas, estamos aquí, nenos, eh, rapazas, eh, estamos aquí querendo comunicar a xente que non estamos conforme co, co, que, co que nos impoñan eh, todo, todo dende, dende arriba sen contar con nós. Bueno, no solo he discutido, he aprendido mucho de toda la gente que está en este lugar, cosas que no sabía, las noches las dedicamos mucho rato a hablar y bueno, sí, la verdad es que somos como una familia ya. Eh, eh ¿Ti qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te ha sido tu experiencia? ¿Cómo está siendo tu experiencia? Eh, pues realmente me parece una experiencia muy enriquecedora, cada uno aporta lo que puede o sus conocimientos y discutimos un poco de las razones que defendemos o no Bueno, é a primeira experiencia, digamos, de reivindicativa que tedes, así con intensidade ou, ou xa tedes unha experiencia de ter participado en outras historias? Mm, yo es la primera vez así. Yo en manifestaciones sí, pero de quedarme acampada ah, no, eso es la primera vez. E aos vosos amigos, amigas, pais, familia, que que opinan de todo isto que estades a facer aquí? Na miña casa non saben nada. <laughs> E na vosa eh, saben que lo que estades facendo? No, mis padres no, que estoy de exámenes. <laughs> mis padres tampouco lo saben. En no caso, non o saben porque porque non lle lo dixen porque non me apeteceu, pero tampouco habería ningún problema. Eu empecé, eh, estiven aquí desde o primeiro día, dende antes de, antes de empezar a, a acampada, e, e fun vendo todo o proceso. E aquí hai unha cousa moi curiosa. Entre no, de nós mesmos non temos nin idea. Non sabemos prácticamente nada dos que estamos aquí. Realmente non temos tempo, porque eh, a cantidade de actividades e de movilizacións que temos que facer durante o día non nos permiten eso aquelo de parar, eh, de onde ves, eh, que, mm, de que vai a tua familia, en que traballas. Temos pouco... Realmente aquí estamos a traballar a piñón, entón É curioso que de repente o millor despois dunha semana inteira estiveches traballando man con man con unha persoa a Carón e non sabes o millor que ves da mesma vila, que un é de Vigo e outro de Pontevedra. Non? esas situacións danse, porque aquí estamos de verdade, estamos en serio eh, e, eh, estamos intentando cambiar as cousas, ou polo menos facer unha labor propagandística do que ten que ser isto, cambiar o sistema democrático e cambiar a representatividade política para termos dereitos a, a decidir. Desde a máquina do tempo piñana, coa excusa do 20 aniversario destas emisóns, de retorno xa daquel maio de 2011 na Praza do 15M de Ferrol, André Pequeno Monstro para os informativos da Filispín. Os nacidos na lameira Os quedados na lixeira Barrica, peixes do mar Os que no a e un que teñen o progreso Os que non tanto arado A terra pra facer pan un pachón no te escuro, siente que vaya procura, la sua historia viral. los del fame xorda, la noite pecha perdidos, afogando a pena a música do grupo folk Muxarega de As Pontes, tal e como sonaron un 28 de maio de 2011 na Praza de Armas de Ferrol, renomeada para ocasión como Praza do 15M, registro de Radio Filispín, rematamos este boletín informativo semanal. Grazas pola vosa atención, un saúdo da equipa que realiza este intrépido informativo. batería las gaviotas. Qué bonito. Las gaviotas cagaron la batería. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco que emite dende Ferrol. Aquí os informativos. Aquí Radio Filipín. Aquí Sen Filtros. Aquí damos voz. Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra. Aquí a información sen mordaza. Aquí a voz dos colectivos. Aquí a muller do rural. Aquí loitando día a día. Aquí a información local e comarcal. Aquí as persoas sin voz. Aquí informamos. Aquí, Ferrolterra en acción. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí.